Վերջին օրերին ադրբեջանական սադրանքները տեղափոխվել են այսպես ասած բնապահպանական դաշտ։ Մոտ 10 օր առաջ մի քանի ժամով ադրբեջանական ճակերտավոր էկոլոգները փակեցին դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Էկոլոգներն ուզում էին մուտք գործել Կաշենի հանքավայր, ադրբեջանական լրագրողները լուսաբանել գործընթացը սադրելով խաղաղապահներին։ Այն, որ ադրբեջանի պատճառաբանությունները կեղծ ու մտածածին են, կասկածի տեղիք չի տալիս եւ հասկանալի է, որ հետապնդում են հերահար նպատակներ, թե ինչ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Բաբայանն է մեկնաբանում։ Բնական է, որ մի շարք նպատակներ են հետապնդում։ Առաջի հերթին Արցախը ահաբեկել, Արցախահայության, Արցախի ժողովրդին։ Այս մեկ խոցելիության աստիճանը, որպեսի մենք միշտ զգանք, միշտ անպաշտպան զգանք մեր։ Երկրորդը հարվածը խաղապարակելությանը Ռուսաստանին բնական է։ Երրորդը դա ապտակ է միջազգային հանրության, որ որևէ մեկը չի կարող իրենց որևէ ձևով ազդել իրենց վրա եւ իրենք ինչ ուզում են անում։ Դավիթ Բաբայանն անընդունելի է համարում ադրբեջանի ագրեսիվ վարքը, որի միջոցով ահաբեկում է մեր բնակչությանն ու հարվածի տակ դնում այստեղ ապրող ժողովրդի կենսական իրավունքներն ու շահերը, բայց նաև համոզված է, որ այս դեպքը, որ առաջինը չէ, վերջինն էլ չի լինելու։ Հիմա Ադրբեջանն է դա, եւ բարբերաբար արդեն դիմելու է եւ սա կանխատեսելի է եղել, որ նման քայլի անպայման մի օր պետք է դիմեն։ Արցախ հայատյացություն, հայատյացություն, սա իրենց էությունն է։ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ գնահատական է տվել իրավիճակին, սա համարելով աննախադեպ մարտահրավեր պետության ու ժողովրդի համար։ Նա կոչ է արել հասարակությանը համախմբվել ու հանգստություն ցուցաբերել, քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակներից մեկն էլ Արցախում ներքին պարակտման ու խոճապի հրահրումն է։ Ցավոք այդ տարածքը հայկական տիրապետության տակ չէ, այլ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Սրանք նրբություններ են, որ շատ կարևոր են, ասում է Դավիթ Բաբայանը։ Մենք պետք է ճիշտ գնահատական տանք, չտրվենք էմոցիաներին, այլ այլ սառնասրտորեն կատարենք մեր քայլերը, ասում է Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ պետք է անենք այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Առաջին հերթին չի կոտրվենք, չի ահաբեկվենք։ Ինչքան էլ որ դժվար չլինի, հիմա սա է մեր խաչը, որ պետք է մենք տանենք, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Այս մեկ, երկրորդը, երբեք էմոցիաների տակ չընկնենք։ Եվ երկրորդը սառնասրտորեն աշխատենք։ Առաջին հերթին ռուս խաղապարակելության հետ, միջազգային հանդրության հետ, որտիսի ահազանգեք եւ տեսնենք ինչ ձևով ենք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Ադրբեջանի կողմից բնապահպանական պատրվակով ճանապարհի փակումը հստակ ցույց է տալիս Ադրբեջանի ցեղասպանական նկարտումները, ասում է Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Արդեն 2 տարի շարունակ անձամբ նաև ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան բարձրաձայնում եմ եւ առիթ է նաև նշելու, որ այս պահին Երևանում մասնակցում եմ ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումին եւ նաև ունեմ այդ առիթը տարբեր դերակատարների իր անձամբ հանդիպելու եւ նրանց ուղիղ հարցադրումներ անելու եւ պահանջելու, որպեսզի այնպես ինչպես աշխարհի տարբեր կետերում են ներգրաված ցեղասպանությունների կանխմանը, այնպես էլ Արցախի բարագայում դրսևորեն նման վարկագից։ Գնահատականը կոնկրետ այսօրվա գործողության միանշանակ է դրան անդրադարձել ենք նաև առաջին անգամ, երբ ադրբեջանցիները փակել են ճանապարհը Գնահատականը միանշանակ է։ Մի պդրան անդրադարձել է նաև առաջին անգամ, երբ փակվել է ճանապարհը։ Ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները նախ թող իրենց իշխանություններին հարցնեն, թե ինչու եւ ինչպես են խաղաղ բնակիչների ու բնակավայրերի վրա ֆոսֆորային զենք օգտագործում, ասում է։ Իսկ օրակարգն ամբողջությամբ կեղծ է եւ նրանք ուղղորդվում են իշխանությունների կողմից, կարծում է նա։ Գեգամ Ստեփանյանի իրազեկմամբ ՄԻՊ գրասենյակի կողմից այս պահին հավաքագրում են փաստեր միջադեպի ամբողջական պատկերը ստանալու եւ այդ քաղաքականության հետևողական բնույթն ընդգծելու համար։ Առաջիկայում ամփոփ տեսքով ներկայացվելու է տեղեկանք, հակիրճ զեկույց այս գործողությունների նպատակների ու հնարավոր հետևանքների մասին։ Ահազանգն արդեն գրանցվել է եւ ուղարկվել միջազգային տարբեր դերակատարների։ Միջադեպի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը չի ուշացել։ Տեղեկատվական շտաբից հայտնել են, որ միջադեպի վերաբերյալ պատշաճ տեղեկացված է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Արցախի լիազոր պետական մարմինները ձեռնարկում են բոլոր հնարավոր միջոցները իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ կապահելով ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական